Не бійтеся, вмикати в домі світло і спокійно лягайте спати. А якщо трапиться щось, без вас не обійдемось. Ну, треба, щоб мене попередили. Будьте певні, я про це подбав. Перед тим, як лягти спати, звичайно, вже коли вимкнете світло, відчиніть вікно. Те, звідки ви стріляли у вашого вдаваного противника. Цього разу під вашими вікнами справді буде чоловік. Віддайте йому свої ключі. Він при потребі зможе в будь-яку мить вас розбудити. Е, про всяк випадок не роздягайтесь повністю. Я що повинен кинути свої ключі тому чоловікові, кинути чи дати в руки, це вже виріште самі. Немає потреби вам нагадувати, щоб ви не здіймали зайвого шуму. Дуже романтично, зауважив я. Життя іноді обертається страшенно романтичними гранями. Хоч особисто я знаю тільки романтичні епізоди в житті інших. П'єр Бертікс усміхнувся, і в його усмішці не було ні іронії, ні досади, одначе це не завадило йому відшукати спосіб знову замкнути мене в домі до ранку. І зауважте докинув детектив. Щось може трапитись не тільки побіля дому у сюрло. Я переконаний, що моя друга хлопавка, я кажу про наш удавний замах на вас, повинна обов'язково десь відгукнутись на Топуловому острові. Ось побачите. Отож, любий норею, вертайтесь додому, не боріться. Якщо вночі нічого не станеться, приходьте завтра сюди, на дев'яту ранку, а якщо сюрло добровільно з'явиться у поліційний комісаріат. Ви його заарештуєте? Ну, вам уже як засяде щось у голову, то Бертикс розсміявся і простяг мені на прощання руку. Ні, я його не заарештую. А чому? Поясню завтра уранці. Він щиро потис мені руку. П'єр Бертикс таки справді нічого до мене не мав. Одначе його натяки, та й не тільки натяки, а й те, як він замкнув мене на сьогоднішню ніч, чимраз дужче мене переконували. Він підозрює, ніби я розповів йому не все мені відоме, і, можливо, думає, що я здогадуюсь, який ефект матиме вчорашня інсценізація. Відчайдушну зміну в поведінці Лідії. Але до останньої миті я. Бертрікс мав рацію. Мені як засяде щось у голову. Я лишив машину на лівому березі рукава капітула. Біля сержанта Бобійо, там ще не лягали, я інколи так робив. Потім мостом капітула пройшов повз птілі до. Двері зачинені, не світиться. Я пішов вишневою алеєю і дістався будинку вдови Шарло, не зустрівши жодної живої душі. Однак моє прибуття мала помітити бодай одна людина чоловік, який мав забрати в мене ключі. Жодної постаті, жодного шерхоту. Почуття доволі неприємне. Я хряснув хвірткою. Господині мої, звісно, вже повлягалися. Я знав, на ніч вони заставляють двері меблями. І вже дві доби тільки й думають, як накивати п'ятами. Але їм кортить продати будинок, перш ніж поїхати звідси. Продати будинок, меблі і мене разом з усіма бебихами. У себе в кімнаті я повмикав усі лампи. Трохи повештався, роззувся. Далі вимкнув світло, тихенько прочинив вікно. От чортяка, таки є. Я мимоволі аж сіпнувся, коли хтось пошепки погукав мене. Чоловік стояв на підмурку біля ринви, притулившись до стіни певно, переліз через паркан, як злочинець у моїй вигаданій розповіді.